Episode 3 A ci duniya da tsinki. Gida Alhaji Kuda kullum rigima ba ta ƙarewa, rikici kuwa bai wuce tsakanin uwar gida Halima da kishiyanta Sulare. Halima dai ita tafi yawan ‘ya'ya a gidan kuma ta girme musu da tazara a shekaru. A tunanin dubu, Sulare za su raga mata ko domin fifikon da Allah ya yi mata na uwar gidantaka, amma da yake ‘yan iskan kansu ne. ba ta samu wannan mutuntawar a gunsu ba kare ma ya fita daraja cikin gidan ko da yake ba laifin su lare ba ne samu suka yi daga uban gayyar don mijinsu shi ya ɗaure musu gindi da a ce ya mutunta ta babu 'yar iskar da ta isa ta kawo mata reni ba ma abin da ke ciwo 'yar talikan nan tuwo a ƙwarya irin alaƙar da ke tsakanin kishiyoyinta da wasu mazajen daban A kullum ita tsoronta shine kar kishiyoyin nan nata su jajibo musu ɗiyan da ba nasu ba su kawo cikin gidan su zo su yi tarayya da ‘ya'yanta na halas. Sannan ita ba kowan kowa ba ya kowar waki balle ta ce za ta tsegunta wa mijin su halin da ake ciki. A yau ma kamar kullum dubu ta fita tsakar gida tana yada magana saboda ta lura da fitar da Karima ta yi jiya da sunan zuwa unguwa. ba komai ban da munafunci da suka kulla da farkanta. Lallai, ina ruwan halak zo haramun ɗin ma mun tara mun karɓi. Karimatu ba ta cika kula irin waɗannan habaice-habaice ba musamman idan larai ba ta kusa, saboda haka ta mai da hankali ta ci gaba da firar doyar da take yi. Sai dai an yi rashin sa'a larai ta riga ta gangaro daga bene, karab kuma zancen Halima sun faɗa kunnuwanta. kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake saboda haka lare ta ce da wa Allah ya haɗa ta ba da halima ba suna cikin hayaniya sai ga alhaji ƙuda ya shigo cikin faɗa yake tambayar ba'asin wannan rigima sai dai ba dama bayani kowace ta yi gum da bakinta uwar gida halima da ke da abin faɗi cikinsu ba ta da katabus ɗin yin magana ko da tana da fawar magana ma wacce gamsasshiyar hujja za ta gabatar har zancen ta yi tasiri ya karɓi a gun mijinsu? Abin da ake yin sa a munafunce a fake da zuwa unguwa? Ita ma don dai tana mugun lura ne, da har ta gane shirin na kishiyoyinta. Kawai ta yi shiru ta bazzancen a ta, shi ya mata kwanciyar rai ko ba komai ba ta zama silarta da zaune tsaye ba. Alhaji kuda ya bi iyalansa ɗaya bayan ɗaya luɓe su tas sai da suka ce sun tuba ba za su ƙara ba kowace ta nufi ɗakinta da yake uwar gida halima ita ce ke da gulma tsakar gida a wannan ranar wato girkinta sai ta shiga kai komo tsakanin ɗakin girki da ɗakinta da kuma tura kan mai gida to bayan ta kammala komai ta yi wankanta ta fito tsaf ta jira ‘ya'yanta suka yi bacci sannan ta nufi tura kan mai gidan yana zaune bisa makekiyar dogo kujerar da ke falon ya ta da kai da ɗan ƙaramin filo tana cike da mamakin yau ko me ya zaunar da shi a gida oho rabon da a ce yau girkin ta mijinsu ya zauna a gida har ta gaji ta daina lissafi yaushe rabon duniya da ayyarai don ita kan rabon da mai gidanta ya ganta a matsayin gani na aure tun diyarta saratu na da watanni hudu a duniya yau ga saratu nan watan ta biyu da yayi gudunta take ko'ina ƙafarta ta kama ƙasa. A hankali Halima ta buɗe kwanukan abincin sannan ta rufe. Kwanukan abincin da ta shirya suna nan yadda ta aje su ko buɗewa bai yi ba balle ya sa albarka. Ta mare cikin ɓacin rai ta rufe tana ƙunƙuni. Idan mutum ya ce zaman boranci yake a ce mijin iya ba ba ba ba. Nan da na alhaji ƙuda ya katse ta ke dubu. don Allah kai na ke mun ciwo kada ki ƙara mun da wani ciwon magana mace ba hankali e? ko ɗan sunu da hutawan nan ma irin na mata ba ta iya ba ya ja tsaki ya juya kai ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun da ke fuskantarsa ai ma na san irin maganganun da za su biyo baya kenan ni ma dai ɓata bakina da lokacina kawai nake yi wajen shirya maka abinci idan na kawo ma kamar na kawo maka guba kana tsoron ka ci ko? Ya dubi ta cike da mamaki, haba dubu, ni da nake fita na wahala na kawo muku abincin bance ce ina ɓata na ba sai ke da aikin ki bai wuce ki girka ki raba ki baiwa kuwa nasa ba. To, to, tana mita, ina amfanin da huwar da zan yi, tunda ba za ka ci ba, na san akwai masu cika maka ciki a waje. Dala ya isa hakan nan, ina faɗa miki kaina ke ciwo. Tuni kwalla sun so mayoyo a fuska Halima, kukan bakin cikin da take yi har ya kai ga ta sun ci ɗan kwalin da ke kanta tana tare kwalla. Koya aka soma, Alhaji Kuda ya kai ga duban gyaran gashin da Halima ta yi wa kanta, nan da nan ya tsargu. tabbas halima ma mace ce mai tsafta da son kula da jikinta balle gashin kanta da duk bayan mako sai ta tsaftace shi ta wanke da sabulun wanke gashi dama kuda babu abin da yake so da ƙauna daga wannan mace halima irin yawan suma da allah ya bata mai tsawo da baki da silbi kusan ma wannan shi ya ja hankalinsa ya yarda da auren halima a lokacin da tsohonsa barau ya ce ya yi masa zaɓin mata aure ya je ya ganta a sakamakon koke-koke da ƙararrakin da jama'a ke kawo masa cewar ƙuda ya addabi ‘ya'yansu mata yana hana musu sakat idan sun fito a lokacin da ƙuda ya je sauran gidansu halima ransa a ɓace ne don dai tsohonsa ya takura masa ne nufinsa ya ja mata kunne wai ta ce ba ta son sa to kawai cikin ƙaddarar ubangiji yana leƙo kitson da aka yi wa halima wanda ya sauko ya iso kusa da kafaɗar ta farar ɗaya ce ya ji ya gani yana son dubu a ɗaura musu aure. Alhaji kuda ya matsa kusa da ita yana neman gyara kuskurensa na baya haba dubu, wai ni duk uwar gida mita ke gare su ne? Da sakar masa kukan sosai, ni dai wallahi wulakancin da kake min a gidan nan ya kai magangarar tukewa ba ni da daraja a idon ka balle waɗanda ka aje su su yi min duban mutunci dubi yadda dun na tsotse na lalace kamar wacce aka kama da maita tofa in ji alhaji kuda dubi me kuma ya haɗa da batun maita eh yan uwanki su lare da karima ai duk cikin titinniyar suke me aka ba su wanda ba a baki ba e mana ka ce haka idan ka baka ba su aika aji sai kuma ta ji tsoron kar allura ta tono garma nan da nan ta yi bakin ta linzami to kuda cikin tsuma ya janyo ta ya ɗora kanta a jikinsa yana lallashin ta tamkar wata 'yar jaririya wallahi ke dubu dubba ki fahimci nufi na bane waɗannan 'yan iskan matan idan suka kai ni nan ya rika nuna wuyansa to gaba ɗayansu zan tarwatsa 'yan kaza-kaza akwai ma matar da ta isa ta zo rana tsaka ta ce za ta ta min da hankalin uwar gidana